mwebwe abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo mushikirije kumbure ku bijyanye na kino gihugu cyanyu cy'amavukiro igihugu cyabi barutse nkuko rero nabimejeje kubabwira medani niyo nkuru nije ndi kuri micro ne mu buhinga bw'ivyuma ni Aime Toussaint Mitebutsi afatikanije na Elia kadogo muti rero uno munsi tubayagira ku iki akenshi inyuma y'amatora canke imbere yayo ariko arategurwa ni kenshi usanga imitima y'abantu itari hamwe abenshi bakamenyesha yuko mbere n'ibikunda kuba usanga bishika iyo ayo matora imbere yitegurwa ryayo ariko ni igikico kogwa kugira imitima y'abarundi ije hamwe maze amatora yaba ayiteguriwe cyangwa ari karatunganywa agende neza ni igiki cyo kugwa kugira inyuma y'amatora ibyo byose byotuma haba umutekano canke ibindi bihungabana ngo bigende neza n'ibibazo byinshi ariko tuza gutorera inyishu tukaza kugerageza kubitorera inyishu n'umutumire turi kumwe hano muri studio eka na mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu mukaza guhabwa ijambo kugira namwe mugire icyo mubivuze ko ariko banyeretse kuri radiyo itariko irasamirana neza kuri we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage mu buhinga bw'ivyuma barabe uko bagire uko bashoboye kugira iradio isubire ku murongo ivyo rero nivyo tuza kuyaga ariko mukanya duca twakira umutumire wacu ubu rero mukaba muri ko muradutega abiri atankomanzi kuri weti itatu akaburungu isanganiro akaburungu ore na ge nk'uko rero babwiye uno munsi tuza guhagarara ku kuntu imitima y'abantu yoja hamwe na cyane cyane iyo hariko hategurwa amatora nari nababwiye turi kumwe n'umutumire akabariremi habyarimana umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba sangwa ikaze mu kiganiro karadiridimba murakoze cyane kandi ndaramukije abariko baradukurikirana bose baba bari mu gihugu n'abari hanze murakoze cyane ariko imbere y'uko tuja mu idonido ya kino kiganiro reka dukurikirane bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya bubanza aho abenshi nabone berekana yuko bafise amakenga bivanye kuri kahise igihugu cagiye kiracamwo imbere y'uko amatora aba reka tubatega twebwe amatora yegereje ikintu kidutera ubwoba n'igihuha kiva mu banyepolitike n'abo bacuditse hamwe no mu banyagihugu bacuditse hamwe urumva hari igihe bashobora kuza bakavuga ati kora uku kora uku kora uku umwe akaza ati jewe urakora uku nzoguha amafaranga undi nzokora uku nzoguha akazi tugaca usanga rero abanyagihugu nabo barajuragiritse haravugwa mu myerekano ibintu biteranye ubwoba ariko ubu si byo birimwo nicyo gituma abantu boshyira ubwoba hajya warabonye nk'uko baciye bica umukuru w'igihugu bene igihugu barasubiranamwo ubwo nibwo bwoba rero bama bibaza yuko bya bindi byabaye yuko aribyo bisubira kugaruka ubu ni ugucira ubwoba igituma tugira ubwoba ni uko iyo amatora abaye abanyagihugu bose turagira ubwoba kuko haraba intambara haraba abantu bagacana hamwe ati ugatora ngaha cyangwa ugatora ngaha ugira ingorane nicyo gituma kugeza uno munsi n'ubu turafite ubwoba bw'aya matara agomba abe kubera aya matara agomba abe azi ko ashobora kubatera ingorane bakabaho nabi kubera abantu benshi ubu batizabo kubera amatora kubera ubwoba bafite nanjye ubwo bwoba gushika uno munsi ndabufise kubera uburundi bwamavugira ingorane y'amatora yogereje hariho abantu benshi baza badutera ubwoba tukagira ubwoba hariho n'ibihuha hariho n'abantu baza badutera ibihuha bakavuga ati mugatora mugatora uku muzuba mugowe rero ubu kugeza uno munsi twebwe turafise ubwoba ahubwo turindire mubwo muri imbere icyo mwokora kugira ubwo bwoba mu butumare turabe ko turi kumwe namwe mudushigikiye ejo eh, ikintu nibaza ko abanyagihugu baba bagira ubwoba ni uko Eh, utagiye mu mugambi uyu w'iwacu hari icyo uzobona utadutoye hari icyo uzobona uzopfa wangara ahanini jewe nicyo ndabibonamo ni nacyo gituma n'ukuri n'ubu jewe simvugira abanyagihugu bose mugabo ndabona ko n'ubu hariho akantu k'agahaze k'iterabwoba karimo katuma abantu badatekanirwa ndabyumvira ko ikintu igituma bagira ubwoba barabye kahise k'iy'amatora yimirije kahise k'amatora urabona nk'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ngene bamwe bavuga ngo araba abandi ngo ntazoba ariko rero urabona aho amaze kubera ibyaciye biba ntawereka kugira ubwoba ariko icyo twosaba gusa ni uko abanyepolitike bova mu biro bagatembera ngira mu bisagara hariho hose kugira barabe ingene bohumuriza abantu je nibaza ko igituma bafise ubwoba nibaza ko ari kubera ntambara yabaye mirongo icenda na gatatu yapfuye ku matora n'ibindi vyakurikiye mu n'ibiki byose byavuye ku matora nibaza ko arico gituma bafise ubwoba bibaza ko bizohava bisubira kahise kahise atari keza kubijanye n'amatora mbo kuri ibi bintu ngenda vyibaza si ubwo bwa mbere si ubwa kabiri mu gihugu cy'u Burundi ibintu by'amatora haba ibintu by'itabwoba byinshi nk'akarorero twarabonye byerekeye by'icenda na rimwe turabona by'icenda na gatatu byo kurinda dayimarikiyoro turi mu kiganiro karadiridimba mukaba muhejeje kumva bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya bubanza na cyane amakenga bafise mu ntango canke iyo hariko hategurwa amatora nkuko rero babwiye turi kumwe n'umutumire ni Remi Havyarimana umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba mwumvise bamwe mu banyagihugu b'ububanza bahagaze cyane cyane kuri kahise atari keza ku Burundi mbe namwe mubona koko ari byo bituma abanyagihugu imitima isimba canke ija hejuru imbere yuko amatora aba murakoze cyane ibyo sukukekeranya kuko abenshi babivuze kandi uko bavuga n'ukuri mu kirundi baranabivuga bati ingoma yagukanze irahuruza ugahunga bagumye bashigikira cyane yuko eh, igihe hose habaye amatora haciye hakurikira ingorane mhm. mbere bananabivuga neza yuko n'izo ngorane zitabaye kuko amatora yabaye ahubwo zabaye n'imbere y'amatora urumva rero akahise Burundi bijyanye n'amatora gafise ikintu kitari cyiza cyasiga mu mitima y'abantu ko kubera bijyana n'intambara bijyana n'abantu babo bapfa bijana n'abantu bahunga bica bituma rero haba ubwoba ubwo bwoba rero urumva ni ifatiye kuri kahise kabi kajanye n'amatora mu Burundi ubu ntabonetse ko turitegurira amatora cyane dutanguriye kuri aya y'ibwirizwa shingiro ariko uh, bamwe muri abo banyagihugu bavuze bati hariho ukutaronswa ituze ku banyepolitike namwe niko mubibona negume cyane ariko kandi dusubiye ku byo bari batangiye kuvuga erega kenshi abantu bari ko baravuga bari bagira ko abanyepolitike n'abarabarundi abanyepolitike n'abarundi ni abana b'abarundi ni abana bo muri ijya miryango yacu kumbure yagize politiki agira ati nje guhindura iki kintu cabaye nabi ndabe ko neza ikibazo rero gica kiba ni iki cyo kumenya ngo mbega bobo bariko babigira neza ku buryo botuma imitima y'abarundi bakurikirana itekana aho niho hari ikibazo mhm. ego hari uwavuze ati abanyepolitike nibave mu biro nyabuna baje kwegera abanyagihugu akenshi usanga izo nduru zija mu banyagihugu abanyepolitike bo ibujumbura bo bameze neza ni gute umunyagihugu yo kwifata muri bino bihe igihugu kiba citeguriye urubanza nk'ubwo rw'amatora eh, umunyagihugu ni byiza ko yitegurira amatora kuko uko biri kose amatora ategerezwa kuba igiba kisigaye rero ni uko umunyagihugu agira ati mbega nkeneye iki mu matora nkeneye ndi mu matora kuko bamwe urumva bariko baragira bati ntibave mu biro babasanga iyo bari ariko kandi abandi wumva babivuga neza bagira bati hariho amajambo atahumuriza batuzanira ni ukuvuga rero naho bogenda ari benshi batarumvikana kuvuga neza kuri bya biganiro bihumuriza imitima y'abazotora naho nyine bazohava batwara ngorane ku rubuga hanyuma nabo nyine ahubwo bace batuma n'umuriro waka kurusha igikuru rero nuko cuko ubwa mbere aba barongozi babo bumvikana igikwiriye bakwiriye kubwira abazobatora kandi hariho uburyo bwo kubivuga neza abantu bakumva neza umugambi wawe ntibagire ubwoba ico ni cambere ca kabiri aba bazotora nabo bareke kwibaza ko uh, aba baza kubasaba amajwi bose ari abantu b'abamarayika nkuko no bivuga nabantu bamwe bamwe bafise ivyo bikomere nkuko twabivuze acagira ati muribuka iki muribuka nakiriya naca cyane cyane igihe agiye kuvuga abarira abazi bamuzi kandi agomba yuko bamutora kubera icyo bamuzi ko bica bigorana rero naha rero ngira nti umunsi kumbure botanguye nabo kumva yuko kwaje kubarondera arabakeneye ankeneye kwiki nabo bakagira icyo basaba bagira ati je ndemeye kuzogutora mugabo banzu urabi ibibazo by'iwanje nanje uno munsi biteze imvugo y'abanyepolitike mugaba barundi ntihabaragera aho basaba abonye abanyepolitike imigambi bategereza kuzokora nibaho mhm. nibatogwa iki kintu rero kiratuma umuntu aca avuga ibyo agomba igihe azi yuko abagiye gusanga ku rubuga baza kumutega amatwi gusa kimwe bamubaza mugabo botangura kubaza ati none niba we wari umaze imyaka itanu turongoye twagutoye bimwe watwemerera birihe ibyo wotwereka byotuma dusubira kugutora nibihe ico ni cya mbere icya kabiri bakamwereka ingorane zo mu rubano aho bari kuko umurongozi mwiza n'uwoza atora inyishu z'ibibazo abo bazomutora barimo igihe rero uno munsi tuguma twumva ibibazo gusa abantu barimwo abatwagwa n'amazi abafatwa n'inzinga za regidezo abana bapfa hirya no hino mugabe ibyo ugasanga biri ko bivugwa gusa n'abamenyesha amakuru babibonye biri bivugwa n'iyo miryango yabuze mugabo aba batowe nturi kurababona ko bariko barashika barati iki kibazo kirabaye mugabo ntikizosubira dufate ingingo ituma kitazosubira igihe rero abo botangura kubaza ati e eh, mbega kuje kudusaba amajwi icagihe tuburu uwacu kubera ingorane y'itunganywa ribi ry'igihugu warihe aho buca batangura kwibaza e imbere yuko nja kubabaza rero mbanze ndabe ingene nanje nigenza ubu rero haracari ico kibazo ko kubera abantu batora ntibaramenya aho bategeka abo batora kugira ngo bamenye ingene bategereza kubatunganiriza murakoze cyane nibutse abariko baradukurikirana muri hanze y'igihugu ko mushobora kwakura ku nimero zacu 76 ko gusigurira imigambi abanyagihugu nk'uko mwagiye murabishikiriza muri kajya kanya abanyepolitiki basanga abanyagihugu ku rubuga nk'uko mwari muhejeje kubishikiriza muti ntiyarageraho umunyagihugu yishyuza ibyo uh, uwamwemereye bimukoreye none muri kino gihe aho tugeze muri iki kinjira tugezemo cyangwa muri ibi bihe tugezemo ni gute hoba ukuvugana icyo no kwita communication Direct hagati y'uwo munyagihugu n'ujya agiye kumusaba yuko ejo na hirya y'ejo yomushyira imbere akamuserukira murakoze cyane reka aha naho nyine ntangure kuvuga yuko ingorane eh, nubwo tuyishira kuri aba badasaba badahagarara ahantu ngo bagire bati e dukeneye ibi dukeneye ibi ariko cyane cyane uruhara rukomeye ruri ku barongozi kuko mm. aba batowe bo barazi imyanya baba yitegekanijwe yuko bajya kuvugana n'aba bazobatora cyangwa babatoye kira noneho ntibategerezwa kuja kubaraba kuko hageze amatora gusa mm. bahejeje kumutora abatanguye akazi ako kazi rero niko ko kuvugana n'uwo yamutoye ikibazo rero kiza kuba igihe uwo adasubira kumenya neza ingene bavugana n'uwo yatoye akazosubira kumubona hageze ko hageze ko yongera gutogwa urumva aho hacaba ikibazo ikibazo rero ni iki umunsi wagiye gusaba amatora umwana ati ntitwari tukuzi ntitwaguheruka mhm. kuba ari uburyo bwo kugira ati e ngo tubarire ngo twereke ngo tubaze mbere n'imigambi uri kuradushikira ko igihe uri muri uwo mwanya twagutoreye ikibazo rero kiracahari cy'uko hatagize igikorwa kugira ngo abo bantu bamenye uburenganzira bwabo yuko ujye yatowe yatowe kugira ngo abakorere kuko ikibazo tugifise gushika uno munsi abarongozi ntibumva ko hari ikintu bategerezwa gusubiza bajya babatoye ntibumva ko aribo abakozi babo ahubwo buto ucumenga ashyizwe hejuru kugira ngo akorerwe ahubwo yaraje kugira ngo akorere abamutoye icyo rero ni ikibazo kuko ntibanabisigura neza kuko barazi ko babisiguye neza byoca bitera ikibazo naha rero eh, jeno vunira akagohe aba batora abatora nitwemere dusabe dusabe neza dutoye uburenganzira bwacu n'ubuhe imbere y'uko azogaruka kudusaba amajwi tumenye ibyo tuzomubaza ibyo byoca bihindura ingene ujya atogwa yigenza n'ingene agaruka kutubusaba amajwi mhm. ego reka mwumvise bamwe bamwe bavuga bati ni kuki uh, iminsi yose amatora yegereje hama haba ubwoba na cyane cyane hakaba inkurikizi imbi ni kuki zama ari imbi mbega twomenya na cyane cyane dufatiye kuri ibyo bitera izo nkurikizi mbi kugira ejo na ejo bishobotse tuzitire haracyari kare bazitire bafatiye aho hakunda kubera izo ngorane ejo na ejo y'ejo murakoze cyane ibi ibitera ibyo izo ngorane n'ibitari bikeya mugabo bimwe bimwe je wicwa no bivuga nuko igihe hegereje amatora hajya abantu baca bicamo imici itatu mhm. imici itatu ni ukuvuga hariho abantu baba bari ku isonga abo novuga b'abarongozi bagomba gutorwa ariko munsi yabo haca haba umugwi w'aba bantu novuga ko ari ibisongerezi ibyabo ni kuvuga abantu babakurikira mugabo baca baja kuvugana rero n'abariya bazotora hagaca haba abatora rero abo rero iyo migwi itatu ibakumbure ku rutonde niba ho urutonde rw'umugambwe canke rw'abitoza kwabo ariko iyo migwi icibaho ikibazo rero aho kibera kenshi ni amajyamba avugirwa hagati y'abo bantu bajya gushikiriza ubutumwa bw'abari ku isonga mhm. kenshi mu by'ukuri haba ikibazo ku kubera abonye yuko hava adatanga umwimbu mwiza ku wamutumye ntihajya wumva baca ngo batanguye mu iterabwoba batubariye ibiko ko tutabatoye bizoca bigenda uku n'ibindi n'ibindi aho mu bisanzwe ni bimwe nahera ko ni uko uwo muntu atabafise ikintu kigaragara yerekana agira ati ntora murabona iki gihe narimaze ndabarongora byagenze uko dutoreka kubera duca tubandaniriza aho tugeze cyangwa ubundi ugasanga ni umuntu adafise nawe nyine icyo ashobora kubarira abazomutora nk'umugambi wa wa politiki agira ati jeni mwantora nzoca nkora ibi niki mbere gice gituma aho kuvuga imigambi bagaca bavugana ugasanga uwo mugambwe uri kuvuga nabi abo mu wundi mugambwe muri icyo gihe aho kuvuga imigambi ya politiki bakavuga ububi bwabo bariko barahiganwa muri politiki urumva ibyo bica bituma wa mugwi wo hasi ucucikamwe ibice bamwe bakanka bariya abandi bakanka bariya kandi kibabaje ntibabankira ikirukuri ntibabankira imigambi babankira kuko bakurikiye uriya gusa ugaca usanga ibyo bariko baraharira si biza gutora inyishu za bya bibazo byo mu buzima bwa misi yose Sibiza bituma umwimbu abarimyi bwongerekana si bituma mu mashure abana biga neza Sibiza bituma mu ivuriro abantu barasanga imiti iriho Sibiza bituma ubuzima bwa misi yose mwibara barabugenda neza ahubwo ugasanga umuntu atanguye kuraba ngo avahe ajya ari mu mugambwe w'ubuhe canke ivyo byamaze gufata ikindi ikibanza Naha rero jenshi ngira nti ntibyoroshe kugira ngo akahise uko kari gahinduke kuko uko biboneka vyamyuku kuva eh, hakiri intwaro y'icami hagiyeho repubulika naho nyene repubulika imaze kujaho yategereza kwerekana ububi bw'ubwami kugira ngo abantu bakuru umutima kuri abo bagaruke kandi uko intwaro zigenda zihinduka nuko bica bigenda ikibazo rero ni ukugushika no munsi uwushikiriye uburongozi aca abanza gukubura inyuma yiwe mhm. ugaca usanga uwahora akorana n'uwahahora ahindutse umwansi atari uko mugaye ibyo bakora byose mugabo kukumenga umenga ni uburyo bahora bakora n'abantu bahora babikora bica bihinduka aho rero gica kiba kibazo ni iki gice gituma rero kuva ihinduka ryose twagiye tubona mu gihugu ntigigeze hajya mwituze mu mitima y'abantu kuko biza abaje ubu bagomba kuvuga n’aba bahahora nk'uko umenga nta kintu ciza na kimwe cahora mu byahahora bigaca bituma rero abantu batumvikana gutyo ikindi ni uko ni wa politiki kuko niko bisanzwe imigambwe igwana kugira ngo uje ku butegetsi ubu uri ku butegetsi ukagwana kugira ngo ugumeho hakwiye rero ko haba umukino wemewe uzwi na bose kandi wubahirizwa na bose igihe bitabaye niyo muzino vuguna akomeye ngaha mu gihugu cacu kuko uwuri ku butegetsi umenga yahashitse ntazigera hapfa mhm. ibyo akora byose akabikora nk'uko umenga niwe wenyine ntagisigaye inyuma yiwe mugabo agaca akangukwa rero igihe bihindutse kuko bitegereza guhinduka bipfuma biteba mugabo bitebe bitebuke birahinduka bihindutse rero acakanguka agakangukwa impuzu zose nk'uko nabivuga yari yazipimye ko umurongo zimusheshereye agaca asanga impuzu kumbure ntizimujamo canke ziramuroka ko kubera umugambwe uba uri ku butegetsi ukora nko kumenga nta wundi mugambwe uhari icyo ni ikintu gituma rero haca haba ingorane igihe hagize kuko uko mwariko murakora uwuje siko yari yarateguye bigaca iryo hinduka rero n'iryo rica rihera ku hamwe twavuga ku isonga gushika kuri uriya hasi bigaca bituma haba ingorane mu batora ego turaho nyene kuri izo nkurikizi wumva zama ari mbi none shoboka ko abanyepolitike bakora neza bagakorana n'abanyagihugu kugira imitima y'abantu ije hamwe haba mu nteguro uh, mu matora mbere n'inyuma yayo egome cyane imbere bitegerezwa mhm. ingurane bishobora guteba bikazobamye abantu benshi bapfuye ariko ubundi niyo dutegerezwa kuja. erega eh, kumbure abariko baranyumviriza baragize ibikombe afise ibikomere by'ibyabashikiye bibi mu gihugu cacu bashobora kugira bati uwo wewe nta ntayivugije ayi eh, mvuze nabi kumbure kubera iki mvuze yuko nta yindi nzira iriho ni uko mu bihugu uno munsi turi ko turafatira ko akarorero baciye mu kenshi mu bihugu baciye mu bimeze nabi kurusha ibyo turimo mu burundi mhm. kubera ibibi bikomeye baciyemo niho bashika umwe wese akagira ati ibi ntibizongere kubaho bimaze kuja mu bantu benshi bemera rero yuko bagaye uko bariko barabaho baca bategeka umurongozi nawe kwahindura ingene abaho kuko abandi babivuga mu gifaransa ngo le peuple ont le roi qui mérite Eh, ikibazo twe kenshi dukunda kugira abantu ni uko twibaza yuko abarongozi bacu umenga bavuye ahandi se bavuye muri twebwe burya bigenza nk'uko umwe wese muri twebwe yigenza hanyuma bashyitse mu burongozi bwabo bagaca bitwara kuko uwo ari we wese yari aritwara ni ukuvuga ko kugira tuzobahindure ni uko twebwe ubwacu abantu bari batora niko nabivuga nabo batangura kubona icyo bakeneye bagahinduka bahinduye rero Eh, ntawe ushobora gutanga amategeko iminsi yose igihe ariko baramwumviriza bose batayubahiriza haragera igihe agatangura kwibaza ibibazo e ni mugabe igihe mu kirundi tuvuga ngo uko zivugijwe niko zitambwa mhm. gica kiba ikibazo aho ihinduka rizoteba mugabo si ukuvuga ko rizoteba ritazoba rizoba icyo gihe rero ni gihe hazoba hamaze kuba abantu bavugira hejuru bakagira bati uje ngo tugutore kaze mugabo ubanza tubarire neza ibyo dukorera niyo twagotora icyo ni icya mbere kabiri dushirireho neza ibizotwereka yuko uri kurabikora n'imbere y'uko ikiringo cawe gihera bimwe mu gifaransa mwita indicateur mhm. bakabereka ati umwaka wa mbere tuzoba twakoze wa kabiri tuzoba dukoze ku gatatu kugira babone ko n'ikiringo kizohera bagira ati e tumwongere koko bimwe yakora ikora bikora neza mugabo ubu kubera atana kimwe nuvuga ngo nta kontra abatowe baba bafi abahanye n'ababatoye nico gituma basubira kubona na hageze gutora nk'ica kibazo iyo turaho nyene garemi mu rumuhinga mu gutatura matati bidaciye mu ngimba kuri ico murangirije ko muti iyo kontra none kugira habe hoko gwiki ni bande bogira ico bakoze kugira iyo kontra ibe hagati yo yatowe nuwo nuwo munyagihugu kugira ejo na hirya ejo koko tubone yuko demokarasi iriko iratsimbatara kandi amatora agira abe umunyagihugu wumve ameze neza kuko aba ibigira bihinduke iyo kontra ibaho bivuye naho nyine ku bintu byinshi mugabo kimwe cya cyo n'icyo twari ko turavuga ni uko haba ihinduka abantu bakumva ko hari icyo bategerezwa gusaba basa nk'abategeka icyo nacyo kiva kiva muri ibi biganiro biriko biraba kiva muri uwo mutegetsi ariko ararondera abamutora ariko arakumviriza akumva yuko asubije agatima inyuma akibuka yuko abami bavuga yuko atabutwari bwiza buryo nk'ubwo bwami mugabo bavuyeho hakaza intwaro y'umugambi umwe nayo nyine ikavuga uko nyine mugabo igatebe ikavaho hageze igihe hagasubira hakaza imigambwe myinshi naho nyine bikaza aho tugeze uno munsi abarundi benshi baragira bati turavye ku kibazo c'amoko cavugwa mu myaka iheze turavye ku kibazo c'intara cavugwa mu myaka iheze uko ibintu byagiye bihinduka mu buryo bwiza hari ico byahinduye ubu abatari bake baragira bati niki turakimenya ntawe uzosubira kutubesha ejo rero bazotebe rero batangure kuvuga nuko nyene batangure kuvuga buke buke bagira ati e eh, muraje kwitoza uko ko duhanye isango ko bazoza kutubarira ibyo kwitora twumvikana ibyo tuzobasaba aha mu ntara yacu dukeneye iki aha mu kibano dukeneye iki bitangure mu ikomune imwe kumbure hanyuma bifata intara hanyuma bitebe bifata urwego rw'igihugu ni ukumenyesha yuko ibyo niho rero ku rwego ruca rukurikira ibi bica biza hanyuma abantu bakagira ati e eh, udakwijije ibi ntacu uvuga udakwijije ibi ntacu tuvugana ntitugutora n'ibindi n'ibindi murakoze cyane remi habyarimana turi muri karadiridimba karadiridimba n'akana kajiwabo nibutse mwebwe abarundi muri hano mu gihugu ntimuze murakura kumbure bishobora guca bituma n'abandi bataronka imirongo ni ikiganiro ikiganiro ni karadiridimba karadiridimba kana kaji wabo banyeretse yuko bitariko biratworohereza ibijyanye na buno buhinga bwa none ko batari baratwumviriza neza hanze y'igihugu ariko ndabona bari barakora uko bashoboye kugira tubashe gusamirana kuri we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage uno munsi rero tukaba turi turabira hamwe ukuntu imitima ya bene Burundi yoja munda maze amatora akagenda neza amatora umuntu akayiyumvamwo ntabe ica icyo twokwita nk'imbarutso y'ingorane canke yo gutuma imitima itaja hamwe turi kumwe n'umuhinga akurikiranira hafi mbere ibijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba nawe usundi n'iremi habyarimana nubwo biriko biratugora mu buhinga ngurukanabumenyi ngira biraza gukunda umwanya uwo ari wose ariko reka tugaruke kuri kino kiyago cyacu mwatubwiye bimwe bimwe mu byo twakwita kontra uh, bijyanye n'ihinduka ibiganiro mufatiye ku cotuma umunyagihugu yegerana cyane n'ujya amusaba amajwi kugira ejo no hirya ejo bigende neza ariko turacari mu nteguro uh, muri kino kiringo usanga imitima iri hejuru kubera ibizova mu matora cyane kubera ibiringo igihugu kiba cimirijemo urwo rubanza rutari ruto rw'amatora mwagiye mu banyagihugu mwagiye murumva bagarutse ku bururiro bw'ibiringo ibi n'ibi n'ibi byagiye biba hano mu gihugu cyacu mbe ibyo biringo hari igishoboka kubonwa cyangwa cyobera koko isomo iboneka ku barundi bubu kugira ibyabaye ibyo bihe ntibigaruka ubu na cyane dufatiye ku mbere y'amatora egome cyane aha jewe mva kuri ka kantu navuze yuko ihindukariza kuva ku butegetsi kongera rikava no ku batora mm. abatorwa n'abatora kuko uguhinduka bigenda bibangabanganijwe kuko ntituhava twitega ngo abantu baturongoye bazozana ihinduka rice rigenda neza kuko ababa bagomba gutorwa bariko barahiganwa kugira bagume aho bari mm-hmm. ariko iruhande yabo hariho abandi bariko barahiganwa kugira babakure aho bari igihe rero iyi bimwe twita kontra bitameze neza ngo biboneke nicyo gituma batamutora aho kuvuga ati ntora imigambi irashe imeze neza izofasha aba bantu kugira ngo bashime ibyo nzobakorera bariho bantora ugasanga ariko araba umwe bariko barahiganwa icyo rero ni cyambere gica kituma mu imbere yuko amatora aba aba barondera amajwi baca bagenda batwaye imvugo idahumuriza bamwe bazobatora kuko ntaje kuvuga umugambi aje kwerekana ububi bw'uwo bariko barahigana mm. muri ico gihe mu gihugu rero gifise ibikomere nk'u Burundi uwaje kuvuga ububi bw'uwo bariko barahiganwa usanga rero acahagarara kuri bimwe abarundi navuga ko bitari bike batanguye kubihinyura bakabona ati niyanza tubarira ubwoko turazi ko ubwako bumaze kuduca imbere buratandukanye canke ni bwose nta tandukaniro twabonye canke twagiye tubonamwo bamwe bameze neza n'abandi bameze nabi mu bwoko bwose ico ni cambere ica kabiri nuko na wa wundi rero ariko arahiganwa hagera igihe akagira ati eh kuri uru rubuga rero hari ibyo ntacemerewe kuvuga ninabivugaho ubwo bose baca babona yuko na jewe ndiko ndarenganwa n'ibihe ndiko ndavuga ibintu byamaze guta igihe nawe agaca yikosora muri icyo gihe agiye yikosora aza kuzana amajambo yubaka amajambo yegeranya abamutora amajambo atuma n'abantu nabo baca biyumvira ati e iki avuze medara kirasumba kijya Jacques yari yavuze kirasumba kijya Yohani yari yavuze hanyuma yacagira ati eh murabo rero ubuje kwishura ibibazo by'iwanje nini muri ico gihe ntaravye Medan n'uwo kwande avuye he ari mu bwoko buhe n'ibiki aravye ivy'umuzaniye ubu rero abo bazotora bogerageza guhagarara bazanye ibyo bakeneye iwabo bakaba ari byo babaza ko ibibazo aba baje kubasaba amajwi baba batumye ko babahindura ibyo ngene bavuga baca bahiganwa mu migambi izofasha igihugu mu migambi izofasha ababatora mu migambi izotuma abantu bahinduka mu byo barimo muri ico gihe baca bahiganwa neza kuko bahindutse bimwe mu itaro bitre ati oya umuhagarikizi ego umuhagarikizi aho ugiye siho turiko turakinira gumaha atubarire aha turi nta mazi dufise urafise umugambi urashaka kuyaduha aha turi imigwi yo kuziganya no kugiranana ntiramera neza ko ntabarayigisha nibyo uje gukora ku ishure ibibazo dufite nibi ku bitaro nibi abantu baje gusaba amajwi nibatangura kuvuga ibitaro amashure amazi amasoko ya kijambere ntawe uzosubira kuja gutyanisha imitima abantu bacemera kwakira ibyo azanye byose nicyo gituma baca babazanira ibitera ubwoba bagaca basigana imitima ihagaze kandi ibibazo byabo e, bidatoye inyishu hari abavuga ngo barundi ntibamahindagu abarundi ntibamenyegwa koko urabye uko iyi minsi iri kiragenda e, n'ibihe bigenda bihinduka ubu murizera ko kuko ibyabaye muri kahise bishobora gushikira ku murundi ego cyane birashoboka gusa ntibizoshi kuko byashitse kiriya gihe kuko nta nta na kimwe byigera bisa ijana ku ijana mhm. ariko rero hatagize igihinduka nkuko twari ko turabivuga ngo imvugo y'abaje kurondera amajwi ihinduke hazokwama haba ibi byama biba mu Burundi no kuvuga iki waharura ya majwi ya bamwe bamwemerera mugabo barundi bawe nabo batori kiri ku mutima nk'uko babivuga mm-hmm. akagira ati yazane ndayakire ndayakoresha mugabo ko nzotora mu ibanga noneho yatora hagaca haba rero ikibazo cy'uko mbega uwari aracungera amatora arizigiwe niba yizigiwe rero niho rero baca bagira eh, baza kumurati tubarire ubu rero yari azi ko yatanze amafaranga akumbure mugabo ugasanga ntiyaronse amajwi agaca yibaza ko hari ikibazo cyabaye kuri wa wundi ariko aracungira amatora naha rero bica bisaba yuko inzego zose zica zikorana kugira ngo zikorere mu mu no bivuga ngo iki transparence aho ahagaragara mhm. bose babibona uwacungerera amatora byagenze gute n'uburyo twashizeyo n’ububandanije rero no mu myaka ikurikira niko byagiye bigenda mugabe ibyo biba bisize y'umuzi kuri uriya yatanze uburyo bwinshi igasanze atatsinze aca yibaza ko oya bifatanije nuko harimo agashavu kuko uruhombo ari runini hagaca haba ikibazo rero cy'uko ko ari we yari ku butegetsi agaca atangura gushyira inkoni mu mpira kumwe mu gifaransa bavuga metere le baton d'aruru kugira ngo ubu yatsinze ntabandanye ku kubera abagifise imizi mu bo bahora bakorana bose ibi rero by'uko uwutsinzwe atarekura kubera kumbura uko ataba yakoze neza mu gutegura amatora niko guca gutuma subira muri ba bandi bamwe baba bamuririye amafaranga ati ubu rero haguruka nibi rero bigenda nca mvuga nti uko byabaye si ku cyo kimwe hari akantu gahinduka kuko abategetsi barabona ko hari igihinduka n'abatora barabona ko hariho igihinduka murakoze cyane sabe n'imbabazi mwebwe abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu ko bitari ko biragenda neza ko mukurikirana kino kiganiro ariko inyuma y'uno mwanya wamuza kubandanya mugikurikirana kuri website 3 akaburungu isanganiro akaburungu ore nage reka tugaruke ku mice hari imice itandukanye y'abarundi eh, abakunda cyane bavuga ko bafite amaraso ashushe n'ugwaruka ni igiki gishobora gukogwa ubu ubwa vuba ubu tukirondera kuzitira kugira ntihabe ingora cyangwa imitima ije hamwe ku barundi dufatiye kugwaruka ni igiki bokorera cyane cyane ugwaruka ariko ku reka mukandike uko nyene mu minota ibiri twakire kamatari muri Australia namahoro kamatari kumukurikirana Ah, kuva ku ntango gushika nyine muri aka kanya ko byagiye biragorana mm, bariko barabitunganya ubundi baza ko biriko biragenda neza okay murakoze cyane mhm. ndabaramukije nyakubahwa kamatari muri australia twizere ko mukomeye n'abandi barundi muri kumwe hiyo ariko situation hari ikintu cya mbere na mbere nicyo kubanza kugarukana umutekano mu gihugu bo muri rusange igihugu cy'u Burundi kimaze imyaka myinshi itatu umutekano warahungabanye kandi n'ububandanya guhungabanye mugabo uwo mutekano inzego inzego z'igihugu bamenyesha ko umutekano uhari sinzi umutekano ufatiye ko kuko urazi ko umutekano umuntu ngira ngo ni mu mutima utagira umutekano usanga umuntu atameze neza ariko umutekano w'igihugu inzego z'igihugu bamenyesha yuko umutekano uhari sinzi icyo washatse gufatira ko mugerageze munyarutse kuko akanya karatujyanye kamatari oya jewe nashatse gufatira ku bihugu ko biraba kuko urabona mu gihugu ibintu bimeze neza naho ku bijanye n'umutekano w'abatware none abatware ko baba bafise ababacungera none umutware umurinda wumva yo kwigereranya n'umunyagihugu muto mhm. bibaza rero ko abanyagihugu batonya bakeneye umutekano bakeneye ibintu byose bikorwa hakaboneka umutekano nyine abantu bagatekana nk'ubu turumva abantu hirya no hino bakubikwa ego murakoze mpereye ku co kamatari yarashikirije nuko ibyo avuga yuko atamutekano ni bimwe twari ko turavuga biva aho ariko arabirabira n'uwo ari we n'icyo agendereye kuko mm-hmm. ibi nyine avuga ko ari byo bibujije umutekano bibujije ituze nibyo umurongozi nawe ashimikira ko agira ati ahubwo tunyarutse amatora kuko ibi kukubera amatora ataraza aho rero tunyarutse amatora aheze bikaboneka hakaba uburongozi bukwiye bwatowe bizoba biheze urumva rero we wavuze ati hatangure kuba umutekano ubundi agira ati umutekano uzozanwa n'ibyo ni bimwe navuga haba hari ikibazo cy'ingene abantu babibona kumwe ku byerekeye iby'urwaruka ugwaruka ah, ah, nashaka kuvuga cyane cyane yuko nabo nyine ubu nibaza ko bariko ko baraca ubwenge kuko bariko ko bararaba Eh, ugwaruka eh, mu bibazo twagiye turacamo ugwaruka gwagiye imbere y'abandi kugira ngo muri ibyo bishuhashuha nk'uko bivuze niko ugwaruka rwagize ingorane niko rwaruka rwasanze abo bari kumwe mu ishuri bo babandanije biga hanyuma nawe agasanga izo ngorane ziheze ntagisubira mu ishuri ntakironka ka kazi n'ibyo kumbura aba yaremerewe mu by'ukuri ntiyabironse kuko nuko bimeze mu gihe nk'iki n'amatora aheze haca ati uko twayakoze ntacu mugabo ubu ntidushobora gufata umuntu adashoboye ikintu ngo ariwe we mu burongozi kanaka ugaca usanga rero uriya yagize politiki kuko hari hageze arashobora kuja muri politike mugabo urugwaruka rukwiriye kubona yuko mbega harageze ko nja muri politike harageze ndafise ibinyemeza canke ibinyemerera yuko nkora ibi bya politike igihe rero kiri kwariga nibaza ko baraba nabo bakabona ati reka mbanze mpeze ndonka urupapuro runyemerera kugira ibi runyemerera kuja muri politike runyemerera ko mpiganirwa ibya politike mpejeje mu bagabura rero ibibanza nk'uko babivuga nanjye mbemwo kuko mba nkwije ibya ikibazo rero kiba igihe ugwaruka ruhenzwe rugaba ari byo rushira imbere kurusha ibindi bibarirwa niba ari umurimyi akaja muri politiki gusa ari umurimyi hageze iyimbura abandi barimbura nawe akaraba hejuru ari umunyeshuri agiye mu bya politiki ataraheza amashuri nawe nyine nuko nyine umwaka uheze nta rupapuro rw'uko yagize politiki baca bamuha aha rero no kuraba ngo politiki zokwamaho je niba ndugwaruka reka ndindire umwanya nzoba ngeze kugira politika bariho nja kugira politika aha si ukuvuga ngo ndababuze kumviriza amakuru ndababuze kumenya ibiriko biraba ndababuze no kwibaza ibibazo kuba bazotora kuko ari umunyeshuri yotora hageze gutora mugabo amenye yuko bwa mbere nugwaruka ariko arakora ibi ibiti ibituma ubuzima bwiwe buzobaho imyaka myinshi muri kazoza kurusha no munsi ingingo rero afata yose ishobora gutuma akatira iburyo canke ibubamfu hanyuma ubuzima bwiwe bugapfa kubera ingingo mbi yafashe murakoze cyane Remi Havyarimana turarangije kino kiganiro nakahe kamo mwotera kuri uwo wese yegwa na kino kibazo cuko abanyagihugu bogumana imitima iri hasi uh, mu kurindira amatora abacanka imbere n'inyuma yayo haba ibizovamo ariko ko imitima y'umurundi igume hamwe murakoze cyane mu majambo makeya novuga muri ya migwi itatu umugwi wa mbere naba batora aba batora nibareke gutinya kuko noneho abarundi ko ndabazi bagiye bagiye kurondera amajwi bagenda bicishije bugufi bagomba kumviriza uwo ari we wese kajya kanya gato babaha ngo babumvirize nibaba barira ingorane baze ingorane bafise ingene bazozitorera umuti gihe bazoba batowe icyo ni ikibazo cya mbere icyo kizotuma amajambo abatera ubwoba agabanuka kuko ntibiyavuga umwanya bakawumara bari ko baravuga ku bibazo bafise mu mihana yabo mu rubano rwabo ku misozi wabo nta muntu azozana ibindi ngo ubwoba bu icyo ni icya ni kuri aba batora kuri aba batorwa ni babone yuko uko biri kose niba ariko arategura kurongora cyangwa niba arongora ubutegetsi bwiwe buzomara igihe kirekire ku mbona zobera imyaka mirongo ibiri cyangwa mirongo itatu mugaba birenzaho niba atari wahavuye na n'umugambwe arimwo utegerezwa guhinduka na na hamwe ugumaho atari umwe kandi ubumwe naho naho ku kwisuki ukihari byose byarahindutse ibyo rero birahinduka uwo muntu rero amenye ngo uno munsi ahandi ndiko ndategura amatora mugabo mu myaka ntazoba ndi ngaha nanjye nzoba mfise uburenganzira bwo gutora bazoba bari barantegurira amatora none nibayategura ukundi ko ndayategura mbega nzoba merewe neza nzotora ntekanye icyo uwo ari we wese reka urwego rw'uwabyibaza abyibajije gutyo bigira icyo bihindura ni ukuvuga mu majambo make niyitegure yuko azova muri ijya ntebe yicaye akaba umuntu bakorera ibyo ariko arakorera uno munsi icyo niye yaciyumvira akagishyira mu mutwe bizotuma ahindura inge nakora. kuko agira ati ahandi ntegura ikibanza cy'ubuzoza kuntorera ibyo ndiko ndakorera abandi uno munsi bica bituma twubahana hanyuma ibintu bikagenda neza mu majambo make rero abarongozi barongore bazi ko ni bahawe ngo barongore neza kuko ejo bazoba barongowe abari hasi nabo batora n’umwanya bahawe kugira ngo babarire uwaje kubabwira kubasaba amajwi ingorane bafise bamubara ati wewe uri imbere yacu dutorera inyishu tuzokurabira kuki bizotuma nawe bamusaba kwaca bugufi bakamutegeka amajambo ababwira aho kuzana yiwe yigombeye atuma imitima yabo ihagarara murakoze cyane remi habyarimana umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba mwakoze ku muco mwakoze ku byumviro n'interano mwashikije muri kino kiganiro karadiridimba ndabakengurukiye cyane kuba mwantumiye kandi ndakengurukiye abadukurikiranye bose kumbure dusaba n'imbabazi ku bari kudukurikira bari hanze batashoboye guhamagara kubera ubuhinga butagenze neza murakoze cyane reka nanjye ngire ko nshimira mwebwe mwese aba bari mu gihugu cyangwa abari hanze y'igihugu nshimira mbere na kamatari yagize icyo ashikirije muri kino kiganiro ariko nibutsa yuko kino kiganiro mushobora kubandanya mugiye ku rubuga rwacu ariko weti tatu akaburungu isanganiro akaburungu ore na gehe yakoze emetuse mitebu Nyabutsi niwe yariko amfasha mu buhinga bw'ivyuma kuri micro Remedar niyo nkuru reka ndabifurize kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha Ndi Brussels mu bigi inyota y'ubutegetsi yoshingira ku guteza imbere igihugu n'abanyagihugu bose ku mutekano w'abarundi bose n'abanyamahanga nk'uko tubibona